نعبده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata 15 da watan rajab hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara wanda ya dace da shidda da watan biyu watan Fabrairu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta wannan shine halka ta hudu a wannan masallaci mai tarin albarka na al Ah, kuma shine darasi na hudu da ikon Allah subhanahu wataala a cikin wannan littafi mai tarin albarka na adda'u wad-dawa ko kuma al kafi liman sa'ala an shafi na abi abdullah muhammad bin abi bakr bin ayyub al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziyyah Allah subhanahu wataala ya ji kan malam a satin da ya gabata eh, malam ya dauko mana bayani akan abin da ya shafi ita addu'a da kuma yadda eh, addu'an take yin tasiri ko take yin aiki da wanda yake yin ta da eh, kamali yake cewa wa kadhalika addu'a fa innahu min aqwa al-asbab haka ma addu'a eh, tana daga cikin mafi karfin watan sabubba fi daf'il makruh guntun kude watan abun da ya shafi abun kyama idan aka ce addafa shine kusar eh, da abu to gun gusar da abun da yake abu ne wanda yake almakruh abun kyama ne a a rayuwa malam ya kawo addu'a yace innaha min aqwal asbab kaga min huna eh, tana nuna cewa ashe ba ita kadai bace sababi eh, daga cikin abun da yake tunkude abun da ya shafi almakruhat abun da mutun yake kyama a rayuwa na daga cikin abun da ke tunkuɗe ke tunkuɗe eh, makruhat akwai ibada botawa Allah subhanahu wataala eh, sabab ne min asbabi daf'il makruhat bautar Allah na daga cikin hanyoyin da mutum yake bi don ya tunkuɗe makansa wasu ababen kyama a rayuwa yadda idan mutum ya botawa Allah subhanahu wataala da ikhlasi kuma akan manhajin annabi to ya doko hanyar da Allah zai karbi aikin sa kuma zai tunkuɗe makansa shiga huta gobe alkiyama kaga kenan ita addu'a tana amfani tana tasiri a duniya da alkiyama haka shi ma bautar Allah yana tasiri a duniya da kuma alkiyama malati wa husulul matlub da kuma samun abin da mutun yake nema addu'a na daga cikin mafi karfin abunda eh, ke janya ke jawo mutun ya samu abin da yake nema a rayuwa idan kana da buƙatu. Eh, a rayuwa daga cikin hanyar samun biyan bukatar ka zamanto mai ka zamanto mai addu'a eh, ka dibi annabin Allah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya kasance a yaƙin badar manzon Allah addu'a yake yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da aka zo gazatul khandaq gazatul ahzab shi kanshi annabin Allah kwana dare yana yana sallah yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu ta'ala. cin nasara da galaba a rayuwa shi kaga in annabin Allah zai roki Allah to min babi aula mu mu roki Allah subhanahu wataala eh, da haka yin addu'a na daga cikin abun da ke sanya mutun ya samu ya samu eh, abun da yake bukata kuma a zahirin alqur'ani ya nuna wannan kadibi annabin Allah annabi Musa so diya yake nuna wa Allah subhanahu ya roki Allah kuma sai Allah ya karba masa walaqad utita su'laka ya Musa abinda ka roƙa Allah ya ce mun riga mun ba tambaya yace ya Allah ka sanya dan uwana annabi Harun ya zamanto annabi Allah ya ce an karba maka kaga roƙo ne yayi ya samu abinda mi abinda yake nema a rayuwa malam ce walakin qad yatakhallafu anhu athruhu sai dai kuma akan rasa tasiri eh, wani lokaci ake rasa yin tasirin addu'a ta kin tasiri mutun yayi addu'a amma kuma ya kasa yin tasiri ma'ana ya kasa samun biyan bukatar abin da ya roki Allah subhanahu wataala so da yawa mutun zai roki Allah subhanahu wataala sai kuma ya kasa samun biyan bukatar abin da ya roki Allah subhanahu wataala kuma da yace eh, wannan akwai abin da ke jayo wannan ana son a karantar da ni da kai cewa a duk lokacin da kake yin addu'a sai kuma kaga addu'ar taka ba ta samu karbuwa ba to akwai matsala akwai dalili domin Allah subhanahu wataala eh, baya yin abu babu dalili ko ya kasance wannan abun da zaka roka ko kake roko ba alkhairi bane gare ka shi kuma Allah yana so maka alkhairi to sai Allah ya jinkirta hana maka wannan abun ina fatan mun fahimta ko kuma ya kasance akwai dai wani abu na daban wani misali mutum zai iya roƙon Allah subhanahu wataala yana buƙatar wani wani abu misali mu dauki misalin kuɗi sai mutum ya dage wa Allah ya dage addu'a Allah mu dai ina bukatar kuɗi ka ta faɗin adadin kuɗi da kake da bukata kaga Allah subhanahu wataala eh, ba talaka bane balantana ya ya kasa baka amma kuma cikin kaddarar da Allah ya rubuta maka shi eh, daga cikin kaddarar sai ta kasance Allah ya rubuta maka cewa zaka zaka zaka kamu da rashin lafiya na anta da gilbe da kuma tension da diabetes yanzu kai ka roki Allah ne a baka kuɗi to kuma Allah ya kaddara cewa zaka fama da wa'annan rashin lafiyar to sai Allah ya ce to yanzu kaga ko zabi aka baka ne ko zabi aka baka a ce a zuwa maka milika da kuma ciya anta da gilbe wanne zaka doka kaga zaka hakura mutun zai hakura da wa'annan milukan ya ya samu karɓar lafiyar ko Allah yake wa dan annabi Adam haka sai ka roki Allah wani abu shi kuma Allah ya kaddara abu kaza zai same ka to dalilin wannan abun da ka roka to kuma sai wancan abun ya kasa faruwa gare ka a rayuwa ina fatar mun fahimta to malai ce wa qad yatakhallafa anhu athruhu imma li da'fihi fi nafsihi ko ya kasance da raunin da ke da mutum a a rayuwarsa ya kasance mutum ne mai rauni domin rauni aka ce rauni ana nihin mutum kasance baya da kuza-kuza wajen wajen ibada eh ba yadda za a yi yanzu misali tambaya Wannan dan kasuwa ne kasansa da shago yana da kaddara da jari kuma wani bai da kasuwanci kawai zama yake biya yake yi dan Allah wancan in yazo yace zai yana buƙatar ranci abu kaza ka basu ko ba ka basu ba saboda ka sanya da ni hanyar da zai iya biyan ka to wancan fa zaka yi shakku ko to wanda yake da ƙarfi ibada a wajen Allah subhanahu wataala addu'a sabata zama daya da wanda yake gafalalle wanda ba ruwansa da Allah wanda shi in ya tuna Allah in ya shiga damuwa ne kusa akwai irin wayannan mutane wanda ba sa tuna Allah kwata-kwata a rayuwa sai idan wani abu ya same su na na rayuwa na jarrabawa to sai a dawo a dinga roƙon Allah subhanahu wataala yanzu ba akwai akwai akwai elevkin da akwai ice da kin da bai ba ruwa ne da sallah amma da an ce akwai examen ko da an ce maka ya to daga mutum da tarbi da jallabiya <laughs> kamar suke ba da bak kaga kaga wannan wai wata wayo ake so aiwa Allah subhanahu wataala ina fatan mun fahimta kaga wannan ba dai ba yake da wanda yake yana karatun kuma ya rike Allah subhanahu wataala wancan da'ifi ne mai rauni ne a rayuwa kuma wannan kauyi ne to raunin mutum wajen ibada yake sanya yayi addu'a Allah ya kasa karba ina fata mun fahimta bi an yakuna bi eh, an yakuna eh, du'a la yuhibbu Allah ko ta hanyar ya kasance addu'ar da ya roki Allah subhanahu wataala da ita wannan addu'ar Allah baya kaunarta ko ya kasance addu'ar da yake roƙon Allah da ita wannan addu'ar Allah bai bukata lima fihi min al'udwan saboda abun da ke da kai na ketar iyaka na zalunci a ciki irin ka roki Allah ya tsine ma wani Allah ya kawo ƙarshen wani ko kuma kai ma wani fatar yayi aksidan, ya kare ya mutu kaga duka irin wannan addu'ar eh, Allah baya karban wannan abu saboda ni akwai zalunci a ciki to shi kuma wa ma rabbuka bizallamin lil abid ubangiji bai gaji zalunci ba Allah subhanahu wataala ba azzalimi bane to da haka wannan addu'ar Eh, eh, sai ya zamanto ba ta tasiri ko ka roki Allah ba za ta yi tasiri ba ina fatar mun fahimta ko ka ko ka roƙon Allah ya tori asirin wani akwai zalunci a cikin wannan abun malike cewa wa imma li dha'fil qalbi ko kuma ya zamanto zuciyar dera rauna ce zuciyarsa tana da rauni game da alaka da Allah subhanahu wataala baya da wata alaka mai girma tsakaninsa da Allah subhanahu wataala kusan akwai mai imani yana samun alaka da domin subhanahu wataala ta hanyar babban hanyar da ake samun alaka da Allah shine ta hanyar karanta littafinsa. karanta littafin Allah na daga cikin hanyoyi da mutum yake samun alaka da Allah subhanahu wataala ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa ko kuma da wannan hanyar ce ake samun kullu alaka da Allah subhanahu wataala ko ta hanyar yawan bautawa shi Allah subhanahu wataala kuma nake cewa eh aw wa imma li da'fil qalbi ko ya zamanto zuciyar raunanna ce ma'ana kana da rauni ba ta da confidence ba ta da fiqa da Allah kusa akwai wanda shi bai da dogaro ga Allah subhanahu wataala kun bai da tabbaci cewa 100 bis 100 Allah subhanahu wataala zai iya masa komi shi yayi dangana da Allah fara cewa wani zai masa ina fatan mun fahimta so dewa akwai irin wayannan mutanen a rayuwa wanda su ba Allah bane suke tunanin zai musu a'a wani ke yi wanda ba Allah ba bala ce wa adam iqbalihi ala Allah da kuma rishin fuskantar sa rishin fuskantar zuciyarsa wa Allah subhanahu ta'ala ya fuskanci zuciyarsa da Allah bana zuciyarsa ba ta da alaka da ubangiji subhanahu ta'ala kuma ba ta fuskantar shi Allah subhanahu wataala eh, wa jami'atihi wa jami'iyatihi alayhi waqt ad-du'a da kuma watan sakaci ko kuma rishin aljam'i eh, miƙar wadda fuskar fuskantar da ita zuciyar ga Allah subhanahu wataala mutun ya fuskantar da zuciyarsa eh, alaihi akan akan Allah subhanahu wataala waqtar du'a lokacin da yake addu'a ma'ana ya sanya cewa eh, abinda yake roƙon Allah Allah yana da damar ya biya masa kuma in ba a basa ba ma to kuma min babil min babil ibtila ne na ga muku cewa cikin magabata an taba yin wasu daga cikin magabata mutun zai share shekara 20 roƙon Allah abu guda shekara 20 yana roƙon Allah abu guda kuma bai taba kasawa ba yace kusan dalili saboda koda Allah bai karba masa ba to a matsayin bautar Allah yake akwai lada wani ya taba shekara 40 na roƙon Allah subhanahu wataala idan haka eh, eh, baya da tattara zuciyarsa ya fuskanci Allah subhanahu wataala a lokacin da yake yake addu'a yake roƙon Allah subhanahu wataala fayakun fayakunu bi manzilati alqawsi arrahi jiddan sai kasance kamar kamar eh, eh, kwari ne kwari ne wanda yake da laushi wanda yake da wato yake da yake da laushi kwarai da gaske wanda bai yi kwari ba ba to kwarin da bai konge ba idan kace zaka hau zaka halbi kibiya da shi aga shi rauran nan ne ko to da haka kibir ma ba za ta fita da ƙarfi ba sai ta tafi mi a hankali a hankali wannan shi ake nihi to sai kasance eh, kamar shi wannan mutunan rashin fuskantar sa da Allah subhanahu wataala sai malam ya shabbaha shi watan da da kwari ai mun san kwari ko da kuma kibiya to wannan kwarin ya kasance watan baya da ƙarfi mai laushi ne to fa inna samu yakhruju min khurujan da'ifa malai ce watan saham shi wannan kibiyar za ta fita ciki ko bakan baka za ta fita ne daga cikin sa fita mai mai rauni kware daga sai za a samu rauni tattare da tattare da eh, tafiyar ita wannan wannan wannan bakar misali sai a ce wannan injin sa injin sa ya ci salanda sannan kuma ya samu ma yana da matsala ta gasi sun tsuke ga matsaloli da na inji sun tattaru a kansa wannan kuma gangariya ne sabo ne ko kanan sabo dan Allah in za a zabura wanne zai tashi da ƙarfi to haka abinda malam yake son yanzu da mu da kenan a wannan bangare ina fatan mu fahimci wannan misali to da haka wancan mai sabon sai ya ni sai ya zabura da ƙarfi saboda mi saboda injin nasa lafiyayye ne to shi ma haka mutunan kirki zuciyar lafiyayya in yi addu'a sai ta wuce gaba ɗaya ba ta da tseko gun Allah subhanahu wataala wanda yake da raunin zuciya shi ko misalin saka misalin wanda ke inji ga ya gaje ya inji ne ya gaji ga shaba ma tana fama ga su sun tuke wanda in aka matsa ko sai daga sai kuma ya sai ka kaba da kafafu kafin ya kafin ya samu ya ya walwale ina fatar mun fahimta wannan shine misalin da malai yake yi yace wa in mali husulil mani ko kuma saboda watan samuwar eh, wani abu wanda yake hana min al ijaba daga karbuwar addu'a akwai abubuwa da dama da suke hana Allah ya karbi yake sanya Allah ya kasa karbar addu'a da annabi Adam sai mutum ya taroka ya tarokun Allah kuma sai ya kasa ganin biyan bukata to akwai ababe da malamai suka ambata na daga cikin wayannan abubuwan shine mutum ya ce shi ya tarokun Allah ya gaji to wannan na sanya Allah ya kasa karba maka addu'an nan idan mutum ya cewa Allah yana karba mu daga cikin ku wata karbe watan bai yi ai eh, bai yi abinda ake ce ma gaggawa matukar bai yi bai gaggawa ba Allah subhanahu wataala yana karba ma dai daga cikin ku matukar bai yi bai gaggawa suka ce miye gaggawa a cikin addu'a yace shi mutun yace na roki Allah na roka na roka mu har yanzu mu gane babban mu gabe bukata mu dai mun rikayyo maza a duniya wannan maganar kamar kamar tana cewa ya kasa ya kasa ya gajiya akan roƙon Allah subhanahu wataala ina fatan mun fahimta wannan kalmar ta murrako maza a duniya kamar tana fassara cewa mutun ya jima yana roƙon Allah ne bukatar bata ba shi har yanzu ba wani abu shekun malmus da ya samu a rayuwar nan yasa ke ganin kamar shirkin rakiya ne a duniya ina fatar mun fahimta wannan wannan daga cikin irin wannan maganganun na sanya ko kai addu'a Allah baya baya karba sai kuma malam ya ambata mana wasu daga cike ce min aklil haram daga cikin cin dukiya haramun cin dukiyar haram tana sanya Allah ya karbar addu'a dan annabi adam ka roki Allah ka taroka Allah ba zai karba ba matukar zaka ci zaka ci haramun ka roki Allah Allah bai bukata wallahi alazim dukiyar haramun musiba ce a ce mutun na ta'ammali da abin da yake ta dukiya ta haramun to manzala duk jikin da ya ƙara maski, ya ƙara maiƙo ya ƙara yauni da dukiyar haram to fannaru auladihi ko ta fi cancanta da shi duk wanda ya ƙara maski da kudin haramun annabin Allah ya ce wata ce ta dace da shi to kusan akwai mawayanta musamman a cikin ɗan boko da ake ba su gurguwar shawara sai mutun yayi baba kere da handame shi da kudin al'umma kuma umara tana zuwa sai gashi ya dale shi ta umara sai ce in yaje yayyo umaran ai aka ce umara a cikin ramadan kamar aikin hajji ne kuma Allah na gafartawa kuma aikin hajji zai zo kuma sai ya koma saboda alhajjul mabrur laysa lahu aljazaa nawa kuma ya toshe dukiyar al'umma fa wallahi Allah bai yahi irin wannan eh Allah bai yahi irin wannan abin kaci duki duk wanda kaci dukiyarsa ka zalunta fa shi yasa annabin Allah yake cewa yake ce Mu'adh dan Jabal radiyallahu ta'ala anhu warda ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allah hijab wa laysa bainaha wa bain Allah hijab aw tarwaya ka tsoraci addu'ar wanda aka zalunta wanda kaci sa wanda ka kai ba bake ne da dukiyarsa da abin da yake haƙi ne nasa annabin Allah ya ce eh, eh, wannan addu'ar da zai yace ya barke da Allah to ba ta da shamiki tsakanin da Allah subhanahu wataala a wata a wani hadisi annabin Allah yake cewa salasu da'awat mustajibat laysa bainaha wa bainallahi hijab addu'ar mutum guda uku annabin Allah yace karbabbiya ce dimin sigar salasu da'awatin mustajibatun laysa bainaha wa bainallahi hijab addu'ar mutane guda uku inji annabin Allah yace watan karbabiya ce tsakaninta da Allah babu shabaki ma'ana idan aka suka yi addu'a nan take Allah na karba daga ciki akwai addu'ar uba ay uwa ko uba akan ɗanɗanta shi yasa uwaye ku dinga fadin alkhairi wa wa ayyanku na sha fadawa cewa diyawa daga cikin ƴan tashar kuke gani suna shaye-shaye sun zama sun addabi al'umma a cikin mutane galibai su kashi 100 kashi 75 cikin 100 dalilin addu'ar uwayensu ne tun suna yara kaga ma uwa ta bude baki ta ce ma danta dan iska dan tasha to malam dole ya koma dan tasha wallahi addu'a take kai masa dole ya juye dole ya zamanto in ya ga ajiyar mutane ya zamanto mai halin tsera a ta famar shi cikin al'umma kuma sai ki dawo tana cewa akar maka Allah a sanya mu addu'a bayan ta riga ta lalata masa rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mutum na biyu wanda in yayi addu'a Allah yana karba wato shine da'awatul musafir addu'a wanda yake cikin halin bulaguro duk wanda ya kama hanya na cikin bulaguro eh, kadka mu da bulaguron in ya kasance al-ma'ruf ne na na na ibada ne dan dan neman yardan Allah to in kai addu'a Allah yana karba shi sa galiban nike cewa kowanne ya dinga tsaya na kansa addu'a kakka yarda cewa ka jira wai sai su aka maka Allah su yi maka addu'a eh kai waye ga maka ba karban taka <laughs> wannan sakarci ne da ganganci kowa yayi wa kansa addu'a eh, ka tashi zaka tayi su ko sayayya me ka tayi aikin alkhairi ne ko sharri ne alkhairi ne saboda zaka tsira da mutuncin kanka ne sai ka roki Allah Allah ka kaga Allah da muke ciki muna cikin wannan hanyar ya Allah kakin mu dawo miliyan 10 muke bukata <laughs> sai ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah zan kwanciyar hankali da iyalina ya Allah ka roki Allah kaka zaman to kana bulaguro baka roƙon Allah shi yasa ibn al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala daga cikin eh, mafiya yawan bulaguran sa akwai lokacin da yana bulaguro a addu'a kuma sai rubuta littafi idan misali ka dauki littafin zadul ma'ad fi fi hadi khairul ibad yana sama hanya ya rubuta shi sama hanya ya kama hanya zai tafi ko da yazo ya rubuta littafi mujalladi biyu mujalladi biyu saman hanya baya da bai da bukatar maktaba yace zai shiga shamila babu shamila babu wata waqi'iya mujalladi biyar rubuta a hanya kaga tasiri ne tasirin addu'a kenan to kai ma ka zamanto me ne addu'a da haka cin sai na uku annabi ke cewa da'watul mazlum da kuma addu'ar wanda aka zalunta duk wanda ka zalunta yace Allah ya isa Allah ya isar masa Allah ya ce wallahi la ansurannahu walau ba'dahi na rantsi da Allah Allah zai rantsa ina rantsuwa da kaina zan taimake sa koda ko ba yanzu ba kaga ka sha ka huce to akwai akwai bita da kulli eh shi ubangiji ya tashi bita da kulli to al'amari sai ya bari ka ka shiga cikin daular kana jin dadi kana ta more rayuwa kuma sai Allah ya ya ya maka uba da abin da ka aikata na zaluntar bayin bayin Allah subhanahu wataala shi yasa na daga cikin mafi hadari a rayuwa cin dukiyar haramun ita duk wanda ta ci dukiyar haramun to ya rike Allah Allah ba zai karba ba yau dukiyar haramun ta zamanto wani abun kwalliya abun ado abun da kowa galibakin mutane in ba wanda Allah ya tsare ba ya kare to yana marmarin wannan abu saboda gani ake kamar kamar mun taraka bati saddan ne dukiya ce wanda kawai zaka fito ba ta da kawo halaba to irin wannan abun sai ta jan mutane zuwa ga zuwa ga dukiyar haram Allah subhanahu wataala ya sauke malai ce wa da kuma zalunci zalunci shi ma na sanya Allah ya ya ya ya abun nan kai ya sanya ko kai addu'a baka ba a karba maka sanan warainal qalb da kuma eh, warainal qalb eh, zunubi alal qulub da kuma tsatsar zukata eh, tsatsar zunubai akan zukata ma'ana zuciyoyi su yi tsatsa da zunubi zuciya tana yin tana yin tsatsa domin ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a lokacin da dan annabi adam yayi Eh, zuciyar zuciyar dan annabi adam farati ta tsingi manzon Allah yace idan yayi sabon Allah sai a sanya masa bakon tambo a zuciyar in ya ƙara kuma a ƙara masa yana ƙara zunubin ana ƙara masa tambo sai lokacin da zuciyar ta yi baki kirin eh, sai annabi karanta kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suke aikatawa na sabon Allah sai ya sanya zuciyar ta yi tsatsa irin wannan matsayin ne sai mutun ya ga wa'azi da zuwa wajen wa'azi duka rishin aiki ne sai ga ba abin da ke dirge shi a rayuwa sai sabon Allah sai ga kawai saboda zuciyar ta yi tsatsa shi akwai wanda fa saboda tsatsar zuciyarsa a rayuwa wallahi in bai samu Allah bai da lafiya akwai wanda kullun sai ya jira da matar aure saboda lalacewar zuciyar ta yi tsatsa irin wannan taya Allah zai zai karba masa addu'a wani ba abincinsa kawai kullun eh, saboda tsatsar zuciyar kullun bawan Allah zai je yayi wahala amma yazo ya tare kayan sa ya amshe masa wani kuma sai ya bari ka tara kai wahala kai zuha dare na yi kuma sai yazo ya haura katanga ya mamaye abin da kai shekara kana tarawa kaga duka wannan matsala ce ta zuciyar tayi tayi tsatsa shi yasa idan zuciyar mutum tayi tsatsa a rayuwa to ba abin da ke wanke sa sai alqur'ani halartar irin wa'annan huraren da ake karatun shi shike wanke irin wa'annan ababen Allah subhanahu wataala ya taimake mu malace wareni dhunubi ala alqulub da kuma tsatsar zukata eh, tsatsar tsatsar zukata da zunubi zukata su yi tsatsa ta hanyar yin zunubi malace wastila'il ghafla da kuma mamayewar rabkanuwa mamare rabkanuwa gafala ta mamaye mutum idan mun to gafala kusa akwai akwai gafalallun mutane wanda shi gafalalle shi sallan ma in ba in ba kun alwala ba zai tashi ba to ya fi gane dai a zauna ana ana lido sai ya bata lokacin sa a aikin da baya da amfani sai daga ga zai kwana ya kai karfe uku da yana kallon Indiya ko yana kallon Turawa ana wata film wajen sai ana takace mutane sakare daga sai jin dadi kuma ba zai sallar su bayan ba wannan alama ce ta gafala alama ce ta gafala daga kuma cikin hanyar gafala a wannan duniyar ta yanzu yawaita amfani da sallah tana sanya mutun ya gafala musamman in mutun ya bai ma harkar social media to in ba Allah ya kiya ba sai ya to dan dan nanaye ko da ko ustazo ne wallahi eh sai da ya fito dan daga duk labarin in filafin na Hausa ya sani duk wanda ta aure da wanda aka sako duk shine da labari <laughs> eh wanda ake da bukata ya ce Bukhari da Muslim ya koma da gidan ibn Abi Nawai sai na riga take sannan kuma wayannan ababen suna sanya duk karatun da zaka kake yi sai kuma ya zube ya ba gashi ba imamu shafi na taba karanta cewa imamu shafi ya taba hadda hadda ce yayi sai wata mace ta biyo sai iska ya ya dage zanan sai ga wani abu daga cikin jikinta kan ajima abu gaba karatun malam ya zube ya lalabi hadda ya rasa ya lalaba ya lalaba ya rasa ya lalaba sai wajen ya ce akarbakallahu a samu da hannu sai mallan ke faruwa yace wallahi karatun da ne ne gaba ɗaya ba komai a kaina yace mai wani akwai abin da kai na sabon Allah yace wallahi haka ne shiga ta istighfar ina fatar mun fahimta haka dalibin ilimi akwai abin da ba a bukatar ya kalla saboda kallon wannan ababen na sanya karatun sai raurana ko in ya hada ce ya zube sai mutun ya ta fama shahi guda ya gagare ka a sati sai zai shiga kuma kana TikTok duk in ma TikTok ka san su duk wata fosa ta dokar hoto ka san ka sai da suke yi kuma kace hadda ta tsaya eh, anna'imu la yudraku bin na'im anna'imu la yudraku bin na'im Allah ya wani Allah samu wani lafiya malai ce wastila'il ghafla da kuma mamayewar rabkanwa was eh, gafala wasahwi da kuma rabkanwa wallahi da kuma yawaita wargi yawaita wasanni mutun ya zama to shi kawai dan wasa kawai kullun daga wajen basket sai kallo kullun daga wajen suka shi bai da kawai akwai da shi kullun rayuwa sai ta alakantu da wa'annan ababai yanzu ba akwai wanda a wayarsa a wayarsa babu group guda na wa'azi babu group ɗaya da ake turo wa'azuzuka bai da shi amma duk wani group da ake wata wasanni shiga yake yi kuma abin da zai baku mamaki wa'annan group kin nan ba kyauta ake shiga ba yanzu misali bari in baku misali wanda ina da ilimi akan abin da zan faɗa ne group kin ɗan kokowa na jihar Tawa suna da group nasu a WhatsApp wannan group ki malam Jabir sai ka biya a saka ko duk wanda zai shiga zai shiga a ciki sai sai ya bada dala 100 <laughs> to dan Allah nan nan nawa ake karba kudin ku a ce za a saka group kin wa'azi kaga wannan yawaita wasanni kawai mutun ya maida wa rayuwarsa ga wasanni baki daya da son ɗan wasa duka wannan alama ce ta ta mutun ne ta addu'a kuma Allah zai karba yanzu wani bai taba damuwa ba da hafizi zina ke cikin garin nan in ga ce karanto maka alaran momi alaran momin garin nan in an yi kokari in aka yi kokari ya faɗi na ungus ba an yi kokari amma in ga ce ga maka yan zabuwa sai ta maka ai wannan washa da lamba ce ai je su yi vocal <laughs> wai dan kokowa da wai a zo a zo a gani ne. wasu mushriki kawai wanda arne ko sallallahu Allah bai karba waye ga maka dan kokowa Allah da Allah bai karba sallar yan kokowa saboda mushrikai ne dole sai sun dawo sun na kalmar shahada la ilaha illallah to amma shi wa'ir wannan ko suke suke burgas wayannan wasannin kuma Allah ya ce ma khalaqana as-samawati wal ardi la'ibin kuma bainahuma la'ibin law aranna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin Allah ce ba mu alci sama da kasa ba dan wasa dan azo a tawargi eh, ba ba don shi yasa ai daga cikin magabata su saboda suna ganin kamar yin aure ma ka zuwa da iyali kana su ana tadin duka wani wani gine kawai su ibada tsantsa irin su al-Imam an-Nawawi har ya mutu bai aure ba irin su Ibn Taymiyyah har ya mutu bai aure ba kawai ibada tsantsa <laughs> su kawai ganye ne kawai ya ga zauna kawai ka zauna musamman irin matan zamanin nan su rumasi su sun fi son kullun kawai dai a ta aime su aime su aime su Allah rama yana so ya dace Qur'ani ya da ya hada riba bi ko wallahi musta'an to malaka cewa eh, wa ghalbatuhuma alaiha kuma da rinjayar su akan sa sai su rinjaye shi su rinjayi eh, zuciyarsa wa'inna abubuwan malaka kama fi sahih al-hakim kamar da ke cikin aya cikin as-sahih al-hakim mustadrak na al-imam al-hakim wannan malan ya shi da sahih al-hakim Eh, lokacin eh, zawani al-Imam Hakim alaihi rahmatullahi ta'ala wasu daga cikin daga cikin eh, makiya addini maguzawa suna suna suna inkari musu suka ce ai ai hadisan annabi ma wai akwai na ƙarya tunda hadisi in ba a Bukhari da Muslim ba kenan duk ƙarya ce wannan ya sanya al-Imam Hakim ya yi azamar rubuta ya tantance hadisan da ba sa su a cikin Sahih Bukhari da kuma Sahih Muslim yana cikin wannan aikin bai kai karshe kuma Allah ya masa rasuwa ya rubuta mujalladi daya bai ida ba kuma sai Allah ya masa rasuwa amma su zo al-imam al-imam az-zahabi alaihi rahmatullahi ta'ala suka zo sun yi aiki akan akan litahi shi yasa wasu daga cikin malamai suke kiransa da al-mustadrak na al-imam al-hakim suke cewa kuma sahih al-hakim wanda ibn al-qayyim yana yawaita kiransa da sahih al-hakim min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin aba Huraira shugaba na masu kawo hadisai daga manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam daga annabin Allah Allah ya tsira da mutum Allah su tabbata a gare sa yake cewa ido Allah ku roki Allah subhanahu wataala wa antum muqinuna bil ijaba kuna masu yaqini tabbacin amsar addu'ar ku. ma'ana idan zaka roki Allah to ka roki Allah kana mai sakankanka cewa addu'ar ka kamar an yi an gama Allah ya karba kake addu'a kana iya zice wata kila a karba wata kila kada a karba amma zalika ala Allah bi aziz bi gagari Allah subhanahu ta'ala ba idan Allah ba marewaci bane ba gashi hadisi ba a Tirmizi cewa da law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'adatu kullu wahidin mas'alatuhu ma naqasa mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr haka annabin Allah ya faɗa ku a cikin hadisul qudsi wanda hadisi ne wanda Allah da kansa ke bayani da za a ce mutanen farko da mutanen ƙarshe aljanu da mutane tun daga annabi Adam har wa na ƙarshe a duniya kowa ya miƙe ya taru duka a samu ƙatan fili kowa ya tsaya ya zo ya gaya wa Allah bukatarsa Allah ya masa rezukin problem kinsa a tantance abinda yake da shi na matsala ba abinda zai rage a cikin abin ke wajen Allah na arziki misali in ma zai rage kwatanta kamar ka dauko allura ka sanya cikin teku in ka tsawo ta in abin ke cikin tekun ya rage arzikin Allah ya rage kaga Allah subhanahu wa ta'ala ba ne. bane shine malaikai annabi ke cewa idu Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakakance cewa addu'ar ku an karba wa alamu ku sani anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil Allah baya karba addu'a daga zuciya gafalalla zuciya rabkananna Allah baya karban addu'a daga zuciya wata ke watan rabkananna eh, kuma lahim ne yawan warji zuciya ne yawaita shagala da wasa wannan hadisin al Hakim ya ya rawaito shi daga kuma al Al-Albani ya inganta wannan wannan hadisin malati fa hadha dawa'un nafi'un aga wannan cewa addu'a kenan dawa'un malai magani ne nafi'un mai amfani kware da gaske sai ka sa asiga ta mi ta na kira saboda Allah ka cewa girman amfanin abun abun ashe ba za ka iya kwatanta irin amfanin addu'a ba ita eh, addu'a tana da amfani kware da gaske kuma ne ce wa hadha dawa'un nafi'un ita addu'a wato magani ne mai warkarwa muzilul lidda'i wanda yake gusar da rashin lafiya duk rashin lafiya bin damuwa duk abun da ya shige maka ya tsaya maka a rai yake damunka yake susa maka zuciya kawai kai dai fadawa ubangi subhanahu wataala an gama an kare daga shi nan ba hadisin ashabul raqib Eh, wanda wanda suka zo mutum eh, suka shiga cikin kogi ai eh, kogo ana ruwa ko zafi suka shiga cikin cikin dutse sai dutse ne like karshe me suka jama'a shine addu'a to kuma addu'an nan ana kai addu'a ko kuma ka ka gabatar da wani ibadi wata ibada kai tawassuli daga ayyukan kirki daga cikin abin da ke sanya Allah ya karbi addu'ar mutum akwai at-tawassul bil a'malis salihah mutum ne tawassuli Eh, da da ayyukan kirki da yayi a rayuwarsa ka dibi wani aiki da kai na kwarai wanda ka san kai tsakaninka da Allah sai ka fada wa Allah duk da Allah ya sani amma ka kai tawassuli ka kama kafa da da wannan aiki gun biya maka bukata yana misali a ungurku akwai marayi akwai marayi sai ka saya masa tufafi ko kai masa sabon dinki ko ka sayo masa abinci kai ne da ikhlasi dan Allah subhanahu ta'ala sai ka kai masa a kula da shi ko kai masa kyauta ko ka dauke wani karatun sa sai ka dawo kai addu'a misali kace ya Allah kaga aikin da nayi na na kula da wannan marayin ya Allah in nayi dan neman yardarka ya Allah qur'ani nake bukata ya zauna kaina Allah wallahi ka gwada ka gari duk abun da ya tsaya maka a in kasuwanci ne tsaya bai buje yayi an tsaya dab bai motsawa ga yawo Allah makiya ɗan uba sun samu gaba Allah kai wani aikin alkhairi ko wata sallah ko wani abu ko ka karanta hatta Qur'anin zaka karanta misali Mutum ya karanta ko da safa daya kai tawassuli da ita sai Allah kaga abun da na karanta ina tawassuli da wannan karatun da nayi na wannan ayoyin ya Allah ka biya min bukata ta kaza wallahi Allah na biya galiban matsalar mu ba ma gudawa sai da kullum mu ta damu malami a samu addu'a sai ka zaka bakanka addu'a Ina sha shaga muku malumai yanzu ba sa ma kansu kowa addu'a sai kawo su. daga <laughs> kai ma ka dage ka dar mai tsamara waje wa kanka da kanka addu'a kar ka zamanto wanda baya roƙon Allah duk wanda baya roƙon Allah Allah na na hoshi da shi wani ma yake cewa la tas'alanna bunai adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tughlaqu Allahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bunay adama hina yus'al yaghdabu yace kaka roki dan annabi adam Eh, bukatar ka ka tambaye wanda kofofinsa kullum suna bude ba a like su shi kullum ba ka zawa a ce maka ya tashi ya tafi hutu amma zaka shayo ko kai iske alaji ya like ko ya like shago ko ya shige ko yana fira da wasu amma shi Allah kullum kullu yawm huwa fi sha'nin haka Allah ya faɗa ko kullum cikin aiki aiki to haka sai ka yace ka roki dan annabi adam bukatar ka ka roki Allah subhanahu wataala wanda kofofinsa ba sa likewa yace Allahu in tarakta su'alahu yaghdab Allah idan ka daina roƙansa baka roƙansa to Allah yana fushi da kai Allah in ka bar roƙansa fushi yake da kai amma yace wa Adamu adama hina yus'alu yaghdab shi ko dan annabi adam in ka matsa masa lamba gun roƙansa sai ya ya fara sake maka fuska a rayuwa <laughs> mun bai ta bambancin ko to Allah ya datar da mu annabi ke cewa wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin Allah baya karba addu'a daga zuciya wata kasance mai mai gafala sannan kuma mai yawaita wasa eh, mai yawaita wasa malta fa hada dawa'un nafi'un lidda wannan eh, magani ne wanda ke da amfani kuma mai usaddar shi lafiya ko cuta walakin ghaflatul qalbi ko walakin ghaflatul qalbi anillahi tabtulu quwwatahu sai dai gafalar zuciya game da Allah subhanahu wataala mutun ya rabkana game zuciyarsa ta rabkana akan Allah subhanahu wataala yana sanya watan ya roshe karfin addu'a karfin addu'ar yana roshewa ta dalilin mutun ya zamanto zuciyarsa gafalalla ce ta rabkana game da bin bin Allah subhanahu wataala ma'ana duk wani abu na Allah ba a samu sa a ciki baya zuwa makaranta baya zuwa wajen wa'azi baya sada zumunta baya sadaka baya salati baya tasbihi duk wani abu na Allah bashi a wannan zuciya duk zuciya da ba ambatan Allah a cikin ta wannan zuciya ko goce ba komai a cikin ta eh kamar kamar kongo eh, eh, eh, gongonin ashana ne a fidda ba komai a saka take ba wani amfani gare ta wallahi ina batar mun fahimta malik ce wa kadhalika aklul haram haka ma cin dukiyar haram yabtulu quwwatahu shi ma yana roshe karfin addu'a yawaita cin dukiyar haram ko cin dukiyar haram bi jami'i anwa'ihi da kowane irin nau'i Kusa haram yanzu ta canza salo eh haram ta canza salo yanzu fa a duniyar yanzu alhalalu ma alhalalu ma hallati aidin nasi abun da shigo cikin hannun mutane shi ne halal kawai in wani bashi ko ta wace hanya ya samu kuɗi wallahi alazim wani ko ta wace hanya ya samu kuɗi suna nan dirdik kaga wannan dukiya ce ta mi ta ko ta ina ta ko ta ko ina zai kawo shi dai kudi san wani bai da hakurin talauci akwai su diyawa wanda yau in bai da ko dala aljihu sai ka jira ce maka wallahi bai da la'iya ba sassara yake <laughs> zuciyarsa tala tashi Allah ya sauke amma bai taba zuciya zuciyarsa babu qur'ani bai taba jin babu lahiya ba kaga wannan ba sai an ce maka gafalalle bane Allah ya samu wani lafiya daga cin dukiyar haramun yana roshe karfin addu'a wa yad'ufuha kuma yana rauna addu'a ko yayi ma sai ta to addu'a ce mai rauni ba ta da karfi kama fi sahih muslim kamar da to a cikin sahihina al-imam muslim min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabin Allah yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha tayyibun lalle Allah mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiba baya karbar aiki sai aikin da aka yi da tsarki Allah subhanahu ta na kasa Allah ya ya barranta da ita sai sai ya bude wasu ayoyi cikin da sabbaha yusabbihu da sabbih duka dan Allah ka cewa min sabbai ay tanazzaha amma la yuliqa bihi jalla ula ya tsarkaka mu'minina ya umarci masu imani bima amara bihi almuslimu ay mursalin da abinda shi Allah ya umarci manzanni da shi fa qala sai Allah ya ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min tayy min at-tayyibati ku ci daga ayyuk ababe dada dada ababe masu dadi wanda aka halitta muku wa'malu saliha, sannan kuma ku aikata ayyuki nagartacce inni bima ta'maluna alim ni game da abin da kuke aikatawa masani ne kaga nan manzanni Allah yake kira Allah ya ce ya ku manzanni ku ci daga ababe at-tayyibat al-Imam al-Mujahid da al-Imam Ibn Kathir da al-Imam al-Baghawi da Qurtubi da al-Baghawi suka ce min at-tayyibat da Allah ya fada ay mimma ahallahu Allah lakum cikin abin da Allah ya halitta muku ana kiran abu at-tayyib abu ne wanda Allah ya halitta daga duk abun da Allah ya haranta to ba a kiransa da at-tayyib sai da al-khabith ina fatar mun fahimta to sai Allah ce ku ci daga abun da shi Allah ya halitta muku Eh, kuma abinda Allah ya halitta sai kasance ta hanya guda biyu shi at-tayyib at-tayyib fi nafsihi wa fi zatihi ya kasance shi karan kansa abane mai tsarki sannan kuma hanyar da aka nemo su abane mai mai tsarki misali da za a nemo kuɗi ko abinci ta hanyar haramun to kaga shi wannan nemo da aka yi ba at-tayyib bane misali a ce shinkafa kaga shinkafa tana cikin min at-tayyibati ma razaqana ko daga cikin abinda Allah ya azurta mu da shi shinkafa eh daga cikin at ta mafi dadin abinci da muka ɗan Afirka suke <laughs> suke ci haka ne to kaga halal ne cinta ko sai kuma mutun yaje ya sato ta to kaga haramun ne kuma cinta yanzu ta saboda ba ta cikin at-tayyibat ne mutu da akai haramun ne amma ita karantanta kanta je ce halal ce amma hanyar da aka ne ta haramun ce hanya ta abu na biyu Eh, min at tayyibati kuma ya kasance eh, misali na biyu ya zamanto eh, misali kamar muka dauki misalin ruwa kaga ruwa shan su halal ne ruwa shan su menene halal ne amma idan aka yi musu giya su da giya ba sun sun haranta yanzu misalin giya ana giya ne da mi da mi ake giya eh da rezan wannan inab da inab ake giya da inab ake giya to ai shi yasa in karanta historikin historikin abin nan eh, mulkin mallaka da aka yi tijaratul raqiq marshid esclave da aka yi a baya America wayin da ta yi a Europe Europe ta yi a duniya shine ta hanyar dokar ɗan Africa a kai su a su can a abun nan a America kamar za a daki bayu daga daga Africa sai a tada su America sai a sayar da su to idan aka da su za a ba su giya da sitin sai su ta Europe su da sai kuma su zo da da kayayyaki na na wasanni da irin kumashi lokacin ba san TC ba saboda walki kakannin kakannin mu suka sani malam jami babu wani TC ko ta shadda ko gisner walki ne ake amfani da shi sai a kama sarki sai ga lokacin ba san madubi ba sai a zo mu sarki da madubi sai ya kalli kansa ya ga <laughs> shi ne sai sai dariya sai sattara bayi sai da su America sai su sayar da su sai a ba su giya saboda America suna noma lokacin ai bayu dalilin da kai bayu Eh, a samun baka fata a America saboda dalilin yin su noma ne dan su noma ne me suke noma suna noma abu guda biyu ne suna noman si abin rake ne da kuma abin da ya shahi eh, abin da ya shahi aina saboda sarrafa giya su kuma eh, Iran ko su suna suna kwalbewa wannan bangaren eh kaya ne a wannan gidan <laughs> Allah ya sauke to Allah ya ce eh, min at-tayyibati zaka kuci daga abin da yake da? sannan ku aikata ayyuka na gari wa qala Allah yake cewa ya na amanu ya ku masu imani nan ana magana ne da masu imani ba musulmi ba domin eh, kullu mu'minin muslimin wa laysa kullu muslim mu'min dukkanin mai imani musulmi ne amma ba kowane musulmi ke da imani ba ko mun fahimta duk wani mai imani to musulmi ne amma kuma ba kowane musulmi yake da dake da imani ba shi yasa annabi ke cewa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min barawo baya sata lokacin ke sata da rigar imani sai ya tube aka mazinaci baya yin da rigar imani mai imani wannan abun anil lagwi mu'ridu duk wannan kyabusa yake yi amma musulmi ana iya ana shi yasa ana iya samun mutum musulmi a huta amma ba a samun mutum mai imani a huta eh ana samun musulmi a huta yanzu musulmi suka sa suka cin amana musulmi ke sata ba kere da handama su ake yi cin hanci da rashawa su ake yi duk musulmi sun yi kowa kwarewa ko Allah ya sauke Allah ya ce kulu min tayyibati eh, min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga abinda muka halitta muku da thumma zakara ar-rajula sannan manzon Allah ya ambata wani namiji saboda a da'awar annabi akwai yawaita kawo misali dan mutane su dinga fahimta akwai yawan kawo misallai saboda al'umma ta gane yutilu safar wannan mutun yana tsawaita tafiya akwai sa da yawaita dogayen tafiyoyi kuma yawan tafiya alama ce daga cikin abin da ke sanya Allah ya karbi addu'ar addu'ar mutun ash'atha agbara gashin kansa ya mirde sannan kuma yayi kura gashi nan ganin shi duk ya abun nan ya canza kala ya muddu yadahu ila samai yana daga hannayensa zuwa sama ya rabb ya rabb yana cewa ya ubangiji ya ubangiji wa mat'amuhu haramun alhali kuma abincin da yake ci haramun ne wa mashrabuhu haramun abun shan sa haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin da yake sanye na haramun ne wa ghuziya bil haram kuma an ci da shi da haramun sai annabi Allah ce fa anna yustajabu law ta Allah zai karba masa duk sharuɗan addu'a ya cika su gashi cikin halin bulaguro addu'a matafi karbiya ce sannan kuma eh, gashi ya daga hannayensa sama daga cikin na daga cikin eh, eh, alamun karba addu'a ko kuma al'ayar siga ta yin addu'a mutun ya dinga daga hannayensa sai sa Allah ke cewa Allah yana jin kunya Allah mai kyauta ne kuma mai jin kunya yana jin kunyar musulmi mai imani ya daga hannayensa Allah ya maida masa hannunsa su ba karba ba Allah yana jin kunya Allah yana kunyar ka daga hannayenka haka sama ka roƙe sa ka roƙe sa eh, kuma kuma bai karba ba yana jin kungiyar wannan kuma da suka ce ba ko ina ba cikin addu'a ake daga hannu ba ko ina ba ake ake daga hannu a cikin a cikin addu'a eh, misali daga cikin inda ake daga hannaye a addu'a akwai du'aul istisqa addu'ar roƙar ruwa idan aka ji ana daga ana daga hannu irin mutun yayi raka'ata ne sallah raka'a biyu daga hannu ya halitta amma misali irin yadda wasu suke yi a a ranar juma'a irin liman ya zauna ko kuma ana ana cikin mutane suna daga hannu kuskure bid'a ne baya da cikin karantarwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to manzo Allah ce dai gashi nan ya cika sharuɗa amma dai matsalar abincin shi haram abin shan sa haram tufafin sa haram an ciyar da shi da haram to annabin Allah ce taya Allah zai karba masa wannan hadisin al-imam eh, abi daud alaihi rahmatullahi ta'ala yace daga cikin watan eh, hadis addini yana kai kawo ne akan hadisi guda hudu gaba addinin musulunci yana ya takaita ne ko kuma yana kai kawo akan hadisi hadisi guda hudu hadisin fare yace innamal a'malu binniyat hadisi na biyu eh, al-halalu bayyin wal innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat hadisi na na uku min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadisi na hudu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib wa'annan hadisan guda hudu inji al-imam abu dawud yake cewa gaba ɗaya sun hada sun hada duk musulunci baki ɗaya. duk musulunci su suna duk gaba ɗaya musulunci suna ce sa al-imam an-nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala lokacin da ya rubuta watun 40 an-nawawi aka ce 40 gaba ɗaya dukkanin wata gimshiki na addini gaba ɗaya addini yana cikin 40 an-nawawi idan mutun ya fahimci 40 an-nawawi ya fahimci musulunci baki ɗaya. karatu da akusa akwai karatu kuma akwai fahimta kake karanta abu ka karanta shi amma baka fahimce shi ba to in kai maka arbauna karatun fahimta to zaka dinga hararo lalle addini ya takaita ne akan gabani an mamaye addini baki daya Allah ya samu dace malai yace wa zakara abdullah ibn ibn al-imam ahmad abdullah ya ambata dan al-imam ahmad domin al-imam ibn taymiyyah daga cikin malaman su su al-imam ahmad to ibn abd eh, ibn eh, ibn al-imam ahmad ya ya ambata a cikin littafin sa az-zuhud sunan littafin ne az-zuhud gudun duniya gudun duniya eh yace li abihi wannan asalin littafin na babansa ne me yake fara ce asaba bani isra'ila bala'un wata musiba ta samu banu isra'il musiba ta samu bani isra'il eh, mafiya yawan al'ummar da Allah ya aika annabawa a ciki ko su ne banu isra'il to fa kharaju makharajan sai suka fita a wani wurin fita makharajan sai kasance ismul makan kusan daga cikin eh, asmaul mushtaqqa guda bakwai ne eh, daga ciki akwai ismul isma az-zaman wal makan ala wazni maf'al duk kalma za ta zo akan maf'al in ka auna ababin sarf ta baka maf'al to ismul makan ci maf'il kuma ismul ismuz zaman ne wannan qadiya ce sarfiyya da dole ki karatu sarfu zai fahimci inda na sanyawa gaba misalin a ce mazhab maj kaga eh, majlis majlis ala wazni maf'il kun fahimta wallahu almusta'an to daga sai suka fita a wani wurin fita. fa auha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim sai Allah ya aiko zuwa ga annabin wannan zamani an akhbiruhum ka basu labari ka fada ka ce da su takhrujuna ila as-sa'id bi abdanin najisa shin ku ne za ku fito da jikkunan ku zuwa ga fili farfajiya da jikkinku mai cike da najasa wa tarfa'una ilayya akuffan qad safaktu biha dima'an kuke daga hannuwa zuwa gare ni wanda kun zubta jini da wayannan hannayen wa mala'atun biha buyutakum min al-haram kuma kun cika gidajenku da haramun da wayannan hannayen al'an a yanzu kuma sai yanzu hina shtadda ghadabi alaikum lokacin da ya tsananta akan ku za ku dawo kuna masu roƙona ba kuma ba ta faratun ba ma'ana abinda Allah yake faɗa musu anan shine sun fita a wata farfajiya kamar irin da ake tafiya sallar roƙon ruwa a fita da daji to sun fita da daji cikin wata farfajiya sai shi Allah ta sun fita da jiki mai najasa jikin da ke da kai najasa ta tare da shi sannan kuma suna daga hannayen da eh suka zubda jini suka yi zalunci suka kashe rayuwa da wayannan hannayen wanda daga cikin malamai ke cewa zubda jinin musulmi zubda jinin musulmi guda to ya fi roshin dakin Ka'aba watan zabi a wajen Allah subhanahu wataala saboda matsayin musulmi a wajen Allah mai imani shi yasa Allah ya tana da azaba guda biyar da duk wanda ya daga cikin kashe mutum mai imani sannan kuma wa mala'atun biha buyutakum min al-haram kun cika gidajenku eh, da haram ta hanyar hannayenku al'an yanzu kuma san akwai Allah yanzu ne kuke da bukatar Allah hina shtadda ghadabi alaikum lokacin da hushina tsananta akan ku ashe ana karantar da mu cewa idan aka cika saban Allah a cikin al'umma to Allah yake yin hushi da wa'annan al'umma shi ya sanya hadisin eh, Imam Dawud Abi Dawud annabin Allah yake cewa duk al'ummar da ta kasance ba ta da aikin komi sai zina zina ta yawaita a ciki to wa'annan al'ummar suna jayo halakan ne da kansu kamar suna roƙon Allah ne ya halakar da su Allah ya sauke walan tazdadu minni illa bu'da Allah ce ba abin da kuke karawa duk da kuna daga hannu kuna roƙona amma ba abin da kuke karawa a gare ni sai kusan nisanta da kuke da ni wale ku samu kusanci na to ni san da kuke yi da Allah subhanahu wataala wa qala abu dharr abu dharr yake fada wani abu dharr kenan al-ghifari ai musa abu dharr al-ghifari ko to abu dharr al-ghifari yake fada yana ga cikin manyan manyan malamai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na rayi abu dharr suna fatawa eh ya samu wannan shaidar su annabi na raye yana fatawa za san kuma ba karin malami bane su annabi da gari kuma wani kamar da malamai suka ce eh, eh, idan imam malik na gari to ba wanda zai yi fatawa amma annabi na raye suke kuma suke fatawa shi yasa shi yasa galiba in ka dauki akwai akwai akwai akwai fiqhun da ake dokawa akan hadisan al-imam abi dhar sahabin annabi abi dhar al-ghifari galiban shi suke yana cikin mutanen da manzo Allah yake kebancewa da karatu na musamman sai dan jasa yace ausini ya rasulullah annabi kai min wasiya sai annabi kai min wasiyu wasu karatun sai da manzon Allah ya rasu aka same su gunsa to yake cewa yakfi min ad-du'a'i ma ma yakfi at min al watan eh addu'a tana wadatarwa duk karancin addu'a tana wadatarwa tare da aikin kwarai idan ka aikata aikin kwarai nagartaccen aiki duk karancin addu'arka to addu'ar tana mi tana wadatarwa ta isa ba sai kai dogon addu'a ba ka dai yi aikin kirki ka roki Allah to wannan addu'ar da zaka yi ta wadatar maka kama yak ma yakfi eh, at-ta'am min al-milh kamar da kasan duk yawan abinci to gishiri kadan ne ake sa masa ba haka bane duk yawan abinci yanzu ka ga gishirin goma kace zaka yi miya da shi ka dauko aiki ko eh sai ai kusan miya goma da shi ba haka bane ko 20 haka idan eh, da wanda ba su cin gishiri da yawa to haka ita ma addu'a aikin nagar aikin nagarta aikin kware kai ka roki Allah da shi to ya wadatar maka komai karancin addu'ar to Allah yana karba kamar daga san duk yawan abinci gishiri kadan ya ya wadatar masa Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma malam jadin nan min lokaci yayi daga nan ya kamata mu kwana a wani sati in muna raye za mu tashi daga wa'ai gabata fasali na na farko a cikin karatu Allah subhanahu wataala ya jagoranci kurakuran kuma Allah subhanahu wataala ya yafe muna muna tawassali da sunayen Allah alhayyu alqayyum na alkhairi Allah ya biya duk abin da muke jima tsoro Allah subhanahu wataala ya shige muna gaba akan sai iya muna sun mu duk abin da muke roko na Allah gun Allah subhanahu wataala Allah kai ke bayarwa babu yi sai kai ya Allah muna tawassuli da wannan ayyuka na alkhairi da muka yi gashi dai muna karanta hadisan annabi da ayoyin alqurani kuma ga muna da cikin daga cikin masallacin nan ka ka Allah duk mai bukata ta alkhairi anan Allah ka biya masa da ma wanda sauti yake kai masa da wanda bai zo ba duk ne musulmi da ke da bukata ta alkhairi Allah ka biya masa Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sanya aljanna ce da mu da su kuma mu ya Allah ka sanya aljanna ce mu kuma baki daya Allah ka iya wani abin da baka ba wai ka wani mu wannan kasar mu. Allah ka bi halin take take ya Allah Allah ka kama hannayen shugabannin mu zuwa ga abin da yake da daidai Allah ka sanya albarka a rayuwarmu ka sanya albarka a zuriyarmu ka sanya albarka a kasuwancinmu ka sanya albarka a ayyukanmu ka sanya albarka a karatunmu ka sanya albarka a iliminmu ka sanya albarka a rayuwarmu baki daya fa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته